E atë që Allahu e humbet nga rruga e drejtë nuk ka kush ta udhëzojë në të, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër i cili me të drejtë dhe me të vërtetë meriton të adhurohet vetëm se Allahu i vetëm pa shok dhe se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem është rob dhe i dërguar i Tij, e lusim Allahun e Lartmadhëruar që të çojë paqe dhe mëshirë, begati dhe salavate mbi të dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, Allahu i Lartmadhëruar i drejtohet besimtarëve në Kuranin Famelar duke thënë, O ju të cilët keni besuar frikësojuni e Allahut, ashtu siç e meriton Allahu t'i frikësoheni Atij, dhe mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë në fenë islame. Gjithashtu Allahu xheleshanuhu i drejtohet mbarë njerëzimit duke thënë, O ju njerëz! Frikësohuni Zotit tuaj i cili ju ka krijuar juve prej një vetje të vetme, e prej kësaj vetjeje krijoi bashkëshorten e tij, e prej këtyre të dy bashkë krijoi shumë burra dhe gra, frikësohuni e Allahut në emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajeni lidhjet farefisnore ndërmjet jush, me të vërtetë Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu Allahu xheleshanuhu veçon besimtarët duke thënë në Kuranin Famëlartë, O ju të cilët keni besuar frikësohuni e Allahut dhe mos thoni vetëm se thënie të mira dhe të drejta, e kush i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, me të vërtetë ka fituar fitimin e madh. Ejuhel ahibbe, inna, wa kullul muslimina wal mu'minina ja'lamuna jaqinen, Anna kullu ni'matin tazul wa kullu khajrin ajilin fi hadhihi dunja laha ghurubun la mahala Të nderuar vëllezër besimtarë, çdo besimtar, çdo kush që beson në Allahun dhe në Ditën e Gjykimit, e din fare mirë dhe është shumë i sigurt në faktin se çdo mirësi dhe begati e kësaj bote, ka një përfundim. Çdo mirësi dhe begati në këtë botë ka një perëndim dhe mund të jetë ky perëndim si perëndimi i diellit kur nuk do të kthehet më një herë. Duke u nisur nga ky fakt dhe nga kjo e drejtë dhe nga kjo e vërtetë, njëri prej sahabeve, prej shokëve të Muhamedit, sallallahu alejhi ve sellem, dëgjoi një poet, i cili thoshte, Ala kulla naimin la mahalete zailun, Nuk ka dyshim, thoshte ky poeti i cili nuk besonte në Allahun dhe në Ditën e Gjykimit, nuk ka dyshim se çdo mirësi dhe begati padyshim do të bjerë, do të zhduket. Tha ky sahabiu i nderuar, Bel kedhebt, Përkundrazi, ti je një gënjeshtar, ngaqë besimtari e din fare mirë se begatitë dhe mirësitë që e presin besimtarin musliman në Xhenet janë të pashterueshme, janë të përhershme. Allahu xheleshanuhu thotë. Në Xhenet njerëzit do të kenë prej mirësive dhe begatieve të pashterueshme dhe të zëvendësueshme dhe se asnjëherë nuk u përsëritet e njëjta begati. Për këtë flet Allahu në Kur'anin famëlartë kur thotë, Wa utu bihi mutashabiha, Dhe banorëve të Xhenetit do t'u vihet, do t'u ofrohen, prej mirësive dhe begative të saj që janë të përngjashme në formë dhe në emër, porse realiteti, kur ato i shijojnë, kur ato i provojnë, do të gjejnë se nuk ka begati dhe mirësi në Xhenet që është e përsëritshme. Kjo është diçka shumë e thjeshtë për Fuqinë e të Madhit Zot xheleshanuhu. E mos pyet më për lumejt e Xhenetit, e mos fol më për gratë e Xhenetit, E mos harrojmë gjithashtu se kapitulli i punëve dhe i veprave në Xhenet është mbyllur njëherë e përgjithmonë. Pra nuk ka pse njerëzit punojnë, as nuk ka pse njerëzit të adhurojnë. Me të vërtetë, ato shpërblehen për atë që kanë kryer në këtë botë. Nëse dikush do të flasë për mirësitë dhe gjendjen shpirtërore të banorëve të Xhenetit, nuk mund ta cilësojë dhe as që mund ta komentojë, sepse në të ka mëshirë dhe lumturi dhe kënaqësi të paparë e të padëgjuar, e sidomos në ato çaste kur banorët e Xhenetit do të shikojnë Rrahmanin, të Gjithëmëshirshmin, Rrahimin, Mëshiruesin, El-Qawi, të Plotfuqishmin, El-Aziz, Fuqiplotin. Aty mirësia dhe begatia dhe kënaqësia dhe lumturia e banorëve të Xhenetit nuk matet dhe nuk peshohet dhe nuk krahasohet me asgjë, sidomos për ne që jemi krijesa të dobëta dhe nuk mund të konceptojmë për gjërat që kanë të bëjnë me botën tjetër vetëm se me emra. Insha Allahu Teala, sot do të shfletojmë së bashku disa prej regjistrave të shpalljes hyjnore, pra të Librit të Zotit dhe Synetit të Muhamedit Sallallahu Alejhi Ve Sellem, ku flet dhe ku përjashtohen disa njerëz që nuk meritojnë këto mirësi dhe këto begati të panumërta të Zotit Xheleshanuhu. E kemi fjalën për ata që në gjuhën arabe quhen El Mel'unin, të mallkuarit. Subhanallah! Ka njerëz të mallkuar nga mëshira e Zotit, nga kënaqësia e Zotit, nga falja e Zotit, nga pendimi i Zotit, po. Dhe këtë gjë e ka përmend i Gjithëmëshirshmi në Kuranin Famelar, Dhe këtë gjë e ka përmend i dashuri i tij dhe i dërguari i tij, Muhamedi sallallahu alejhi ve selem, në hadithet e vërteta që janë transmetuar prej tij. Fjala el la'ne apo mallkim në gjuhën arabe ka të bëjë me atë që do të thotë aneksim, largim, ndërsa në kuptimin fetar do të thotë huwa at-tardu wal-ib'adu min rahmati'l-lahi tebareke we te'ala, Do të thotë fjala mallkim në kontekstin fetar përjashtim dhe largim i përhershëm dhe i përgjithmonshëm nga mëshira e Allahut të Lartmadhëruar. E meqë kuptimi i mallkimit është ky në Islam, gjykimi i Islamit është se nuk lejohet që një besimtar të mallkojë individë, me emrat e tyre, përderisa ata nuk kanë vdekur, ngaqë ne, siç thonë dijetarët në librat e besimit, nuk e dimë se si do të jetë përfundimi i dikujt, qoftë ky mohuesi i mohuesve, qoftë ky armiku më i shpallur i Allahut, i të dërguarit të Tij apo i besimtarëve, dhe lejohet mallkimi në ato raste kur dikush vdes, Në atë vdekje, si armik i deklaruar i Allahut, i fesë së Tij, i të Dërguarit të Tij apo i besimtarëve i muslimanëve. Ndërsa mallkimi në përgjithësi i femohuesve, i politeistëve, i ata të cilët shfaqin luftë dhe armiqësi ndaj Islamit, fesë së Tij, Allahut dhe të Dërguarit të Tij dhe muslimanëve, lejohet. Pra lejohet që njeriu të thotë, Mallkimi i Allahut qoftë mbi mohuesit, mallkimi i Allahut qoftë mbi ata që e luftojnë Islamin dhe muslimanët kudo qofshin. Në kërkim e sipër në shpalljen hyjnore gjetëm se mallkimi, pra përjashtimi nga mëshira e Allahut xheleshanuhu është dy llojesh. Lloji i parë, përjashtim i përhershëm pronarët e të cilës nuk kanë ndonjë shpresë, as nuk i jepet mundësia dhe rasti të përfshihen në mëshirën e të gjithëmëshirshmit. Dhe grupi i dytë i njerëzve, ata të cilët kanë vdekur me teuhid, me monoteizëm, dhe kanë bërë ndonjë vepër për të cilën kanë ardhur tekstet se meriton mallkim, të tillët mund të shpresojnë, Dhe shpresojnë mëshirën e Zotit, dritën e Zotit, faljen e Zotit xheleshanuhu. Insha Allahu Teala do të jetë fjala jonë në këtë hutbe mbi grupin e parë të këtyre njerëzve, ata njerëz të cilët i humbin shpresat kur mallkohen dhe përjashtohen nga mëshira e Allahut xheleshanuhu. Atëherë le të përmendim pikësëpari Ata të cilët e mohojnë të vërtetën, ata të cilët e refuzojnë të vërtetën, ata të cilët tregohen mendjemëdhenj ndaj të vërtetës kur u vjen atyre. Kryetari i këtij grupi dhe udhëheqësi i këtij grupi është vetë Iblisi, mallkimi i Zotit qoftë mbi të. E përmendim këtë në mënyrë që të kenë dije ata të cilët e pasojnë atë. Dhe sa më shumë të pasohet Shejtani, Iblisi, aq më shumë njeriu largohet nga mëshira dhe falja e Zotit xheleshanuhu, ngaqë nuk mund të bashkohet te një njeri, Ndjekje e Allahut dhe ndjekje e Iblisit. Do të përmendim se si do të jetë përfundimi i tij dhe se si Allahu xheleshanuhu e ka mallkuar atë me një mallkim të pakthyeshëm në mëshirën e Zotit xheleshanuhu, në mënyrë që ata njerëz që e pasojnë atë dhe janë mashtruar prej tij me një mashtrim të çuditshëm, ta dinë mirë se ata, Dhe ai do të jenë përjetësisht në zjarrin e Xhehenemit. Ngaqë prej mashtrimit dhe kurthit të Shejtanit me këta njerëz, flasim për disa njerëz që e pasojnë dhe janë ithtarë dhe adhurues të tij, është se ka shpallur në vetet e tyre dhe në mendjet e tyre se Iblisi do të jetë përgjegjës i Xhehenemit, e si pasojë, Ata ithtarët dhe adhuruesit e tij kur të futen në Xhehenem do të kenë dënim më të lehtë, sepse ky është përgjegjësi i Xhehenemit. Ne themi se kjo nuk është e vërtetë dhe se Allahu në Kur'anin Famëlartë përmend të kundërtën. Prandaj, le të kthehen këta njerëz tek rruga e Zotit, tek feja e Zotit, sepse shejtani, siç e dimë të gjithë, do të mbajë një hutbe, Ditën e Gjykimit, ku do t'u thotë adhuruesve të Tij dhe pasuesve të Tij, Mos më qortoni mua, as unë nuk u qortoj juve, ky është përfundimi im dhe përfundimi juaj, unë nuk u kam detyruar juve kur më pasuat mua, kështu që vuani atë që vuani dhe unë do të vuaj atë që vuaj. Këta njerëz e kuptuan me natyrshmërinë e tyre se veprat e tyre nuk janë vepra të banorëve të Xhenetit, e si pasojë shejtani përdori këtë lloj mashtrimi, këtë lloj kurthi, i cili përshtatet me përparimin e teknologjisë moderne dhe bashkëkohore. Allahu xheleshanuhu kur flet për përgjegjësit dhe ata që do të jenë nën përgjegjësinë e tyre xhehenemi, zjarri i xhehenemit, thotë në Kuranin Famëlar, atëherë duhet të kemi kujdes dhe këto njerëz nuk duhet të binë pre e kurtheve dhe e mashtrimeve të shejtanit. Allahu xheleshanuhu përmend shkakun e largimit dhe mallkimit të shejtanit njëherë e përgjithmonë nga mëshira e Zotit xheleshanuhu. Çfarë pati Iblisi që ta përfshijë urdhri, kur Allahu xhelle shanuhu thotë në Kur'anin famëlart, Wa kana min al-jinn, dhe Iblisi ishte prej xhinëve. Dijetarët kanë thënë, se ai arriti grade të larta, saqë u fut në mesin e melajkëve dhe e adhuronte Allahun me melajket, dhe kur erdhi urdhri i përfshiu të gjithë. Ashtu siç kur vjen mallkimi i Zotit për një popull që ka të këqij, i përfshin dhe të mirët. Siç kanë ardhur për këtë, argumente të vërteta, siç transmeton Ummu Seleme, në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi, rahimehullah. Çfarë qëndrimi mbajti Iblisi? A e zbatoi ai urdhrin e Zotit? Allahu xheleshanuhu thotë, E esxhudu lima khalaqte tina, a t'i bëj sexhde unë atij që ti e krijove prej dheut? Ene khajrun minh, unë jam më i mirë s'ai, khalaqteni min nar wa khalaqtehu min tin, mua më krijove prej zjarrit Dhe atë e krijove prej dheut. Këtë përgjigje ai e dha kur Zoti xheleshanu e pyeti, Ma mena'ake an tesxude lima khalaktu biyedeyy? Ç'të ndaloi ty, o Iblis, që t'i bësh sexhde atij që unë e krijova me duart e mia? Dhe ai dha këtë përgjigje dhe përfundimi, Inna alejke la'nati ila jaumi'd-din, Mbi ty do të jetë mallkimi im përjetësisht deri në Ditën e Gjykimit. Madje, mallkimi i Zotit nuk do të jetë vetëm mbi të, porse mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Allahu xheleshanuhu thotë. Grupi i dytë i këtyre njerëzve që meritojnë mallkim të përhershëm dhe përjashtim përgjithmonë nga mëshira dhe nga falja e Zotit xheleshanuhu, ata të cilët e fshehin të vërtetën që u ka ardhur nga Zoti i tyre. Allahu xheleshanuhu thotë, Innellezine jektumune ma enzelallahu minel bejjinat. Min ba'di ma bejjennâhu linnâs, ulâike jel'anuhumullâh, wa jel'anuhumul lâ'inûn. Ata të cilët e fshehin të drejtën dhe të vërtetën, mbasi Ne ia zbritëm njerëzimit, të këtillët do t'i mallkojë Allahu dhe do t'i mallkojnë të gjitha krijesat. Është e vërtetë se ka njerëz që e dinë të vërtetën dhe e fshehin atë, ashtu siç ishte gjendja e çifutëve, të cilët e dinin të vërtetën mbi dërgimin e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, porse kur nuk erdhi prej tyre dhe erdhi prej arabëve, e mohuan ata, atë. Ata ishin që i thoshin, arabëve, Ne do t'u shkatërrojmë dhe do t'u zhdukim, ashtu siç është zhdukur populli i Adit, i Iremit dhe i Themudit. Mirëpo, kur u erdhi Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, Keferu bih, fe la'netu'l-Lahi 'alel-kafirin. Kur u erdhi Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, e mohuan atë, e si pasojë, mallkimi i Allahut qoftë mbi ata të cilët Po të lexosh në disa libra të historisë, do të gjesh të vërtetën, madje dhe disa prej qafirëve, të cilët e mbrojnë të vërtetën që ka ardhur me të Islami, apo që ka ardhur me të Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, porse kur e sheh jetën e tyre dhe vdekjen e tyre, i gjen se vdesin në mohim dhe në kufër. Ata, këta njerëz, meritojnë këto thënie të Zotit xheleshanuhu. Grupi i tretë, të fesë së Zotit xheleshanuhu, të drejtës që ka ardhur me të Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, të këtillë njerëz do t'i mallkojë Allahu, melajket dhe të gjithë njerëzit, atyre asnjëherë nuk do t'u lehtësohet dënimi Ditën e Gjykimit dhe as nuk do të shikohen ndonjëherë hallet dhe problemet që do të gjejnë në të. Një grup tjetër, ata të cilët pasojnë padronët e tyre në padrejtësi, ashtu siç ndodhi me ushtrinë dhe me popullin e Firaunit, të cilët e pasuan atë, megjithëse e dishin shumë mirë se Firauni ishte në padrejtësi, Allahu xheleshanuhu thotë, Wa utbi'u fi hadhihi dunja la'nah wa yawmal qiyamah, Ne ata i mallkuam në këtë botë, dhe mallkimi do t'i pasojë në botën tjetër. Pra nuk mjaftoi mallkimi që do t'i presë, porse edhe mallkim në këtë botë, duke i dënuar me dënimin më të ashpër, kështu thotë Allahu xheleshanuhu gjithashtu për popullin e Adit, të cilët nuk e pranuan thirrjen e Hudit alejhi selam, thotë Allahu xheleshanuhu, Feutbi'u fi hadihi la'natan wa yawm al-qiyamah. Dhe ata i pasoi në këtë botë ndëshkimi dhe mallkimi dhe dhe në botën tjetër. Gjithashtu, njerëz të cilët meritojnë mallkim të përhershëm nga mëshira e Zotit janë ata të cilët i ndërpresin dhe i shkëpusin dhe i prishin besëlidhjet që i japin Zotit xheleshanuhu. Allahu xheleshanuhu thotë, Febima naqdihim mithaqahum la'annahum. Dhe meqë ata i prishën besat dhe lidhjet që kishin me Zotin e tyre, ne i dënuam dhe i mallkuam, Zoti na ruajt. Ata të cilët i bëjnë padrejtësi njerëzimit, Allahu xheleshanuhu thotë, Fa'adhana mu'adhdhinun bejnahum, Al-la'natullahi 'ala dhalimin. Një muezzin, një lajmëtar, Foli ndërmjet Xhenetit dhe Xhehenemit duke thënë, Mallkimi i Allahut qoftë mbi ata që të cilët kanë bërë padrejtësi. Mallkim të përhershëm nga mëshira dhe nga falja e Zotit meritojnë dhe ata njerëz që shpifin dhe përgënjeshtrojnë dhe mashtrojnë në emër të Allahut dhe të të Dërguarit të Tij, sallallahu alejhi wa sallam, Allahu xheleshanuhu thotë, Ela la'netu'l-Llahi 'alel-kadhibin, Mallkimi i Allahut qoftë mbi ata të cilët kanë gënjyer, Gjithashtu Allahu xheleshanuhu thotë në Kuranin famëlartë, në Allah dhe në të Dërguarin e Tij sallallâhu alejhi ve sellem dhe do të thonë, Këta janë ata të cilët kanë gënjyer në emër të Allahut në ajetet e Tij, mallkimi i Allahut qoftë mbi ata të cilët janë treguar të padrejtë. E lusim Allahun xheleshanuhu duke thënë, Allahumma inna neshhedu enna nuhibbuke ونحب نبيك ونحب دينك وشرعك وعبادك الصالحين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اعصمنا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا من الزلل وأسباب اللعن والحمد لله رب العالمين وزطين نتشمين Se të duam Ty, e duam të Dërguarin Tënd, e duam Fenë dhe dispozitat që Ti ke zbritur mbi njerëzimin, i duam njerëzit e Tu të mirë, o Zot, na ruaj neve prej humbjes mbasi që jemi të udhëzuar, o Zot na ruaj neve, baballarët, E falënderoj Allahun xheleshanuhu dhe mjaftohem me falënderimin dhe lavdrimin e Tij. Paqja dhe mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem. Grupi i fundit që meritojnë mallkim të përhershëm janë ata që dëmtojnë fenë e Allahut dhe të dërguarin e Tij sallallahu alejhi ve sellem. Allahu xheleshanuhu thotë në Kuranin famëlartë. Të këtillët janë ata që meritojnë mallkimin e Allahut, Zoti na ruaj! Ata që e dëmtojnë fenë e Allahut me thënien e tyre, duke shpifur dhe duke e prishur imazhin e kësaj feje hyjnore. Ata që e prishin dhe shpifin dhe e dëmtojnë fenë e Allahut me penat e tyre, duke ndjellur frymë përçarje, destabilizimi, sprovokimi për besimtarët. Ata që e luftojnë fenë e Allahut me veprat e tyre tallëse apo ato që tallen me hadithet, me sunetin, me traditën e Muhamedit, sallallahu alejhi ve selem. Të nderuar vëllezër, ne përmendëm në fillimin e hutbes se njerëzit që meritojnë mallkim prej Zotit janë dy grupe, ky ishte grupi i parë që nuk shpreson se do t'i kthehet atij ndonjëherë mëshira e Zotit nëse vdes në gjendje të tillë, dhe grupi i dytë i atyre që meritojnë mallkim prej Zotit xheleshanuhu janë disa njerëz që mund të jenë dhe prej ymetit të Muhamedit sallallahu alejhi ve selem, janë disa njerëz që ndoshta dëshmojnë me gjuhët e tyre la ilahe illallah Muhammedun rasulullah e si pasojë ngaqë tema është e gjatë do të jetë kjo tema e hutbës së ardhshme insha Allahu teala, pra ata njerëz që meritojnë mallkim dhe megjithëse janë muslimanë, Porse, nëse pendohen, edhe nëse vdesin të tillë, dhe nuk i kanë bërë shok Allahut xheleshanuhu, shpresohet për ta mirësi, shpresohet për ta falje dhe begati dhe përfundim në xhenetet dhe mirësitë e Zotit të tyre, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, inneke Hamidun Mejid, ward'Allahumme anis sahabati wat tabi'ine wa tabi'ihim bi ihsanin ila jaumi'd-din, E lusim Allahun xheleshanuhu me emrat e Tij të bukur dhe me cilësitë e Tij të larta, me atributet e Tij të për, të përsosura, që të çojë mëshirën e Tij dhe paqen e Tij dhe begatitë e Tij dhe salavatet e Tij mbi të dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në Ditën e Gjykimit. E lusim Allahun xheleshanuhu që të jetë i kënaqur ndaj shokëve të Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem, baballarëve tonë, nënave tona, e lusim Allahun që t'i udhëzojë dhe t'ua falë gjynahët, pasardhësve tonë, e lusim Allahun që ta udhëzojë rininë tonë për në fenë e drejtë të Zotit xheleshanuhu, e lusim Allahun xheleshanuhu që t'i udhëzojë në rrugë të drejtë gratë tona, Allahumme A'izzel Islame wal Muslimin wakhdhulil Shirke wal Mushrikin, o Allah nderoje dhe lartësoje Islamin dhe muslimanët kudo që janë dhe poshtroji dhe luftoji ata të cilët luftojnë Islamin dhe muslimanët kudo që janë, Kudo që janë, Allahumme il'an men harabe dineke wa nebijeke wa sunnete nebijike sallallahu alejhi wa selleme wa ibadekel mu'minin, O Zoti ynë, të lutemi Ty që të mallkosh ata të cilët luftojnë fenë e Allahut, luftojnë të Dërguarin e Tij, ata të cilët luftojnë besimtarët dhe Islamin, kudo qofshin, sado qofshin, sado qofshin numrat e tyre dhe përgatitjet e tyre luftarake dhe ushtarake.